Bai, Euskazko, Euskazko aste bat duk, eta mm, Euskal, fe, Sibioko kulturen unguian ordin, guk deribatu diagu behitza en talde bat muntatu diagu, eta... Pastoal bat muntatzen jagi hor eh, haurrekin. Ah, super, eta nuiz emanen dizie? Ostia lin. <laughs> Publikaikin edo bat. Ebe, espantza jagi aitet, fin, familiak jiten ahalko diera izuk, edo ez dakiat nurme mementun eh, ez jagi bai ez tapenik eh, jente jiten ahalko denik. Ordin, hauz bai, COVID-a engatik eta horame, hauz bai. Mm. Mm. Eta hor, sumatzile ikusten zutiet bat bigen hurau, bost, bost, uh... Jente? Bai, batutzak bi animazale aixialdi zentrokuk, Eta geho Claudine Arantzet, Petie Jarragoien eta ni uh, eh, berritza nizen injinik. Mm. Ezik, eh, kanpatuik behizide, bat duzie bi minuta hor? Zer egiten duzie hor uh, eh, hundan? Ba, heben egiten dira. Ba, heben egiten dira. Zer egiten duzie geho? Ah, animalekin ka pastoal ah. Eta zer, nula deitzen dela pastoal? Oh, segit. Ah, Ah, Egin euh, il y a une douche de l'eau. Et ben, du ciel ici. C'est guitende du ciel. Est-ce qu'il est bon ou son version C'est là, il et n'y nous dire. a une ça. Ah une ça. Tu fous essentiel. Oui. Ça où est-ce que en fait. Ah, d'accord. Oh, et ta sont du euh, Mais Eta bestik animazalik uh, galantak tutsu edo? Bai. bai. Ez dira sumait uh, eh, bestik beno gastuago? Ez. Ha, ah, nur? Nur. Inhue! Oro galantak bai. tutsu. Be, bi animazalik hor proposatu die dinamizazione bat, e, zenta bala, gu haigutuk goizuntan jauntzidak gu karraska pastoalin txarrazteko eta hola, geho e, amini bat alkarren ezagutza egin diagu, eta ordin uh, geho deliberatu diagu zer rola nu emanen gunin, eta nur eh, ze postu eta nuntza ikusten gunin, eta hor uh, eranen diagu Hoi, eta besan egin diagu dantza ariketa tipisumai, tantzerki mini bate bai, lehen kantoe bat ikasi, zenta azkenin lau egunez, eh, lau, we, lau egunez behar diagu pastoal bat muntatu. <laughs> Ordin bon, ez, ez diagu, bakantzetan... Pastoal tipi batzuk ez ordin. Bai, me giazko bate, txingilinkor, mingilinkor deitzen duk, eh, George Orwellen eh, La ferme des animaux librutik abiatuik, eta Michel Etxekopar aitak egin zian uh, adaptazionia pastoalez eta euskaz. Mm -hmm. Tordin hoi diagu haurentako pastoal bat duk, me bon, pasto, badie, badie pasta laike, bai, biltzeko. Da, sujeta haitatu iduzie, Kastinga bai. egiteko da Eh, bat duk eh, eh, ez ez, rolak, bena... Geo denek badi eh, pasta halaike, eh? Ba, bena bat dutzak xatanak, bat eta hama bi urten arteko haurrak, haurrak dutuk. Mm. oek pastoala odolindi, eh? <laughs> Agai duk, deja, bai. bat izugu, samaia! Oh. Maria Witzia Sersen Sandibat. Euh, Sandibat. Ah. tu Sandibat et Egiten uh, Eta... Oh. Creștinul, băi, vali să te chia cântat seco. Mai vedem. Șap. Șap. Șap, erai de nuc. Se la șap. Resnico. Șap, pănci. Șap. Suibai? Mai ti și gând? Un ce cântat seco? Da, la de gând ca viață. Bă, nici nu știu. Dar deja o. Ca, ca, Bon, hor animazioan ezen eh, haurekin lan egitea, ez tekatu jatuik izanez, uh, eh, esperientzia gosua? Eta bai, prefosta, uh, eh, usatuik ez hain beste, zenta habo nik, bon, voilà, danzeta zasoatzen indian, habo taleka edo hola, duk uh, urtezko lanak, eta hor duk haste, haste baten lan hor dine, wala, kambiatzen dike bai eh, egiten duguna, eh, ebe e, behar die nahi diek hasi, eta dine, wala, geiza simpliak jakasten tegu, eta uh,